rada dievčina? Hľadám voľný les. Som Ježibaba. Prestala som chodiť do Ježibabovskej školy, takže si musím nájsť Tu si na zlej adrese. <laughs> Každý správny les už má svoju Ježibabu. A toto je môj les. <laughs> Aj keď nie práve najlepší. Ale veď je pekný, pani kolegyňa. Pekný, pekný. Ale nie v ňom pokoja. Hehe. <laughs> Večne kto si otravuje. Jeden chce vedieť, kde rastie najviac hríbov. A čo za to, he? Ani len jedinú muchotrávku mi nepriniesol. Druhý chce vedieť, kde sú jahody. A, a včera tu jeden chlapčisko hľadal dokonca. Balón! <laughs> balón! No. Áno, balón! Vraj mu uletel v parku a vietor ho hnal týmto smerom. <laughs> Každý sa len pýta, pýta a ja by som väčšie odpovedala. A nemohla by som tu aspoň prespať? <laughs> Nie. Kukučky sú z teba nejaké nervózne. A choď pekne ďalej. Choď, choď, choď, choď. Ale kam? Prešla som už 169 lesov a všetky sú obsadené. Jaj, dievča zlaté. Vieš, čo som sa ja kedysi nachodila? Kraj, každý les už má svoju ježibabu. A ja som čo? Predávačka.

Keď konečne nájdem horu, tak je to hora odpadkov. A čo iné by si chcela nájsť na smetisku? Dievčinka. Jaj, jaj, ani som vás nezbadala. Dobrý deň, Ujo. <laughs> Dobrý deň. Nechcel som ťa vyľakať. Hľadáš niečo? Hľadala som les, ale myslím, že už zostanem tu. Tu? Na smetisku? tak veru. Nosia sa sem nepotrebné veci? Nosia. A ja som nepotrebná Ježibaba. Kam sa mám zahodiť? Ale veď by ťa bola škoda. Čo ak chýbaš v nejakej rozprávke? V rozprávke? Tam sa už nemôžem ani ukázať. Už v prvej triede sme sa učili, že každá správna Ježibaba má svoj les. A každý les má svoju ježibabu. No, Áno, áno, o tom som už čosi počul. No a ktorý les mám ja? A ktorý les má mňa? Hm? No, Vary sa nejaký nájde. Nenájde. Už som prešla všetky lesy a všade niekto je. V tom poslednom majú dokonca nervózne kukučky. <laughs> Čo tu vlastne robíte vy? Vari vás len niekto nevyhodil. <laughs> nie, nie. Ja som strážca. Čože? Dnes ľudia kradnú už aj smeti? Naopak, vyhadzujú aj to, čo sa nemá. Ja som dával pozor, aby nevyhadzovali potrhané rozprávkové knižky a pokazené hračky. Knižku treba zalepiť a dať do knižnice a hračku opraviť a dať deťom. Hračiek nie je nikdy dosť. To je pravda. Vaša práca je naozaj veľmi dôležitá. <laughs> bola, bola. Teraz som tu už celkom zbytočný. Smetisko je plné a tak sem už nič nenosia. Ah, škoda, že neviem vyčarovať nové smetisko. A čože? Vy ste nemali v škole čarovanie? Mali ale ja som sa naučila iba čári mári fuk a potom som zo školy ušla. Ušla? A prečo? Lebo mám peťku z protivnosti. Z čoho? Z protivnosti. Ježibaba má byť zlá a protivná. No a to sa ja nie a nie naučiť. <laughs> Ale to je výborné. Konečne jedna Ježibaba, ktorej sa deti nemusia báť. A takej Ježibabe musím pomôcť. No, počkaj. Niečo ti dám. Ale ja... No... No, kde som ho len strčil? A, tu to nie je. Nie. Až tu to na spodu. Nie, nie, nie, nie. Aha. Uj, tento je ťažký. Nie. A, a tu je. Tento balíček som tu našiel kedysi dávno. Neviem, kto ho vyhodil. U nikoho však nebude v lepších rukách ako u teba. A čo je v ňom? Tajomstvo. Zatiaľ ho nerozbaluj. Najprv si nájdi nejakú peknú lúku. Thank you. Toto je pekná lúka. A keby nebola, od zvedavosti už aj tak nedokážem ďalej hľadať. <laughs> už dobre, zostaneme hoci tu. Čo to je? Je to gumené? Je to farebné? Je toho veľa? A je to poskladané? Mm, počkaj, počkaj. Niekde by tu mal byť návod. Kde len môže... A, tu je. Napukovací les. Návod na použitie. No, to sa mi Vary sníva. Nájdeme stredne veľkú lúku a nenafúkaný les na nej rozprestrieme. Tak poďme na to. To by sme mali. Čo teraz? Cez otvor, ktorý sa nachádza na dne lesného jazierka, nafúkame les pomocou priloženej pumpičky. Hmm, lenže pumpičku zabudli priložiť. Preto les asi niekto vyhodil. Hmm, a čo teraz? Žiadny strach. Poznám predsa čári, mári, fuk. No ale na to bude treba veľa fúkov. Na to bude treba dokonca veľmi veľa čári mári fukov. Čári mári fuk, čári mári fuk, čári mári fuk. priloženou zátkou. <laughs> Vylezieme z jazierka, ktoré potom naplníme vodou. Upozornenie, ak sa na hladine jazierka začnú robiť bubliny, znamená to, že zátka dobre netesní a zle sa uniká vzduch. V takom prípade treba vodu z jazierka rýchlo vypustiť a zátku poriadne zatlačiť. Vodu hneď nanosím, ale, ale najprv sa po svojom lese trochu poobzerám.

vôbec sa o ne nedá udrieť. Tiež gumené. Ah! <laughs> Dokonca, dokonca je tu aj jaskyňa. A tamto naozajstná nafukovacia perníková chalúbka. Prekrásna. <laughs> je to skutočne všetko veľmi krásne, ale treba nanosiť vodu do jazierka. prijať? Jediné, čo tu nie je, je potok. Ah, musím sa poobzerať v okolí lesa. Ja sa zatiaľ pozriem, či tu nie je aj nejaké nafukovacie smetisko. Ďalej. Ale aj tak nemám čas. Dobrý deň. Nemám čas, musím vymýšľať. Čo si želáte? Prepáčte, nerada vyrušujem. Chcela som sa len opýtať, kde je tu na okolí nejaký prameň alebo studnička? Dám to kúsok za mojím domom. Ale nemám čas vám ju ukázať. Ďakujem, ja si už nájdem. A vy ste kto? Kde sa tu beriete? Ja som Ježibaba Baba a bývam hneď tu, vedľa v lese. Ježí baba? Uh-huh. Vedľa v lese? Uh-huh. Vedľa predsa nejaký les nie je. Už je. Práve som si ho nafúkla. A teraz musím nanosiť vodu do jazierka, aby som... Nafúkla? Áno. Ja mám nafúkovací les. Oh, to je zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Dostala som ho od jedného uja. Tak nafúkovací? Ale to je ohromný nápad. No áno, je to výborný nápad. Ale nie ten váš les. Ten môj nápad je výborný. Ja som totiž hodinár. Teší ma. Jež baba? Ja som najlepší hodinár na svete. Celé roky rozmýšľam, aké hodiny by som urobil, aby všetci videli, že som naozaj najlepší. A už ste na niečo prišli? Áno, práve teraz. Urobím hodiny. To je skutočne ohromný nápad. Neskáčte mi do rečí. Urobím hodiny? To ste už vraveli. Lenže nafukovacie. Tak to ste nevraveli. Jediné nafukovacie hodiny na svete. A nemohli by ste mi najprv ukázať, kde je ten prameň? No dovolte. Ja som hodina. Ja viem, nafukovací. No, čo si to dovolujete? Vy, vy, vy, jedna ježi baba drzá. Veď počkajte, až uvidíte moje hodiny. Ja žiaľ nemôžem čakať, mám veľa práce. Ale ak chcete, zajtra budem na obed variť hríbovú polievku Príďte ju ochutnať. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, áno, tik, tak, tik, tak. ale nie, ešte raz. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Tík, tak, tík, tak, tak, tak, mm. tak a hotovo. Ja sa asi zblázním, Hodiny jedných nafúkané. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Vary je to také ťažké. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, to nie je nič pre nás. Sme jediné nafúkovacie hodiny na svete. A teda sme na celom svete najkrajšie. Ste, ste, ale musíte sa riadiť podľa času. Tik, tik, tik, tik tak čas pôjde podľa nás, keď budeme chcieť. Tyk. Á, teraz už ale naozaj prestáva. Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Tu niečo vonia. No, e, teraz už ale naozaj... Tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Tu niečo pekne vonia. Teraz už ale... Tu niečo veľmi pekne vonia. Oh, tak ako si vonia hríbová polievka. Teraz už ale naozaj prestáva všetko. Hodiny si idú, ako sa im zachce a Ježi baba si varí polievku. Tak, tak, tik. Vymlčte, lebo vás vypustím. Tik, tik, tik. Čo keby sme sa išli trochu prejsť? Len sa pozrieť do lesa, či je už v tom jazierku voda a navštívime náhodou tú drsú Ježi ako sa bez jej polievky zaobídeme? My tu zostaneme. Chodíme si kam my chceme. Tik Tagleru. Prosím, prosím, prosím. Môžem ísť aj sám. tak celkom náhodou okolo. Len poďte. Navarila som polievky až žaž. Oh, chce si ma udobriť. Ale ja sa len tak nedám, som predsa urazený. A čo keby som sa jej pomstil tak, že jej zjem všetku polievku? Dáte si ešte za tanier? No, len to nie. Už, už vôbec nevládzem a navyše nemám čas. Robíte nafukovacie hodiny? Už sú hotové, ale idú si, ako sa im zachce. Sú len na zlosť. Ty, ty, ty, ty, ty. Tak to teda nie. To sa nerobí ohovárať niekoho, keď počúva za dverami. A to sa robí počúvať za dverami? Tik, tik, tik, tik sa do toho nemiešaj. Čo je veľa, to je veľa. Ako sa opovažujete týkať, mm, čo ste, slečna alebo pani? Slečna. No, slečne ježibavé. My týkáme, komu my chceme. Ty. Chodiny jedni bezočivé. Okamžite chodte domov a učte sa týkať ako každé slušné hodiny. Ak to do večera nebudete vedieť, tak vás jednoducho vypustím a, a hotovo. Tak, tik, tak, hodinár, tak, tik, tak, tak, tik, tak, tik, tik, tik, tik, Zdá sa, že sa nahneváš. No, nech si robia, čo chcú, nech si robia. Ja nemám čas. Zasa? Ale veď hodiny sú už hotové. Oh, teraz vymýšľam. Velikánske, vežové hodiny. A na čo by boli vežové hodiny v lese? No to neviem. Nemám čas rozmýšľať nad tým. Thank you. Kto nás uraziť, vraj vypustíme. My teba vypustíme, aj Ježibabu vypustíme, aj celý les vypustíme, aj, aj, aj, aj ty vypustíme, aj tak vypustíme, aj just vypustíme. Vypustíme, vypustíme. Vypustíme. Ale ako sa vypúšťa nafúkovací les? Taktik, taktik. Nejako by bolo treba urobiť do dieru tik takú, čo najväčšiu. Lenže ako urobiť dieru, hoci aj tik takú malú. Nevyrušujte teraz, vaj nevidieť, tik tak, že rozmýšľame. Prepáčte, ale na vás nevidno naozaj vôbec nič. Ani len presný čas, ktorý by ste, keď tak nad tým uvažujem, ako hodiny mali ukazovať. My si budeme ukazovať, čo my chceme. A vôbec, ty tu vlastne čo robíš? Svoju prácu. Som ďateľ, nuž liečím stromy. A to musíš pritom robiť tik taký rámus? Nevravím, že by som chcel, ale <laughs> potichu sa diera do stromu urobiť nedá. Keby sa chcelo, tik tak tak. Tak čo? Čože? Diera do stromu? Ty to vieš? Pravdaže. Ako by som inak mohol vyberať chrobáky, ktoré sa ukrývajú pod kôrou. Keď tak nad tým uvažujem, nijako. Isté, že to by nešlo. Ty tak vy nie ste hoci kto, vy ste... Vy ste... Ako ste to vraveli? Ďateľ. Tak, tak, ďateľ, krásne meno, ale to napokon nie je dôležité. Dôležité je to, že viete robiť diery do stromu. To je predsa ohromné. <laughs> Keď tak nad tým uvažujem, ohromné to je. Ale čo vás na tom tak nadchýňa? Lebo tu bude fučať. Tik, tik, tik. Tak berú fučať. Prosím. E, tak, E, chceli sme povedať, že máme pre vás dôležitú prácu tuto v susednom lese. Vyrastol nedávno a nie je v ňom ani jeden e, ten... E, tik tak, tik tak. A, ako ste to vravili? Ďateľ. E, by si sa mohol volať radšej dierovať, ľahšie by sa to pamätalo. E, tik tak, ta, tak v tom lese sú stromy úplne plné vzduchu. Čože? Chceli sme povedať ruchu, plné ruchu, ako tam behajú chrobáky jeden cez druhého. Stromy sú plné chrobákov. Tík, vlastne tak. Plné chrobákov. Tík, tak veru, tik takéto obrovské chrobáky. Juj, takých veľkých sa bojím, tých sa bojím, tých sa bojím. Takých, takých, tak, oni sú vlastne len tik, takéto maličké, ale cez sklo sú hoci aj Tik, tik, tik, takéto. No už dobre. Keď tak nad tým uvažujem, zaskočím sa ta niekedy pozrieť. E, tik tak, ale keby ste nad tým uvažovali trochu inak, mohli by ste sa ta ísť pozrieť aj hneď. Ukázali by sme vám cestu. Tik, tak, tik, tak. Našli ste už nejaké smetisko? V širokom okolí nie je ani len smietka. Neviem, Veru, čo budem robiť. Počujete? Počujem. Niekto plače v krovi. Balónik. Taký krásny modrý balónik. A plače. Istotne uletel chlapcovi alebo dievčatku z niektorého lunaparku. To sa stáva. Lenže v mojom lese sa plakať nesmie. Toto musí byť najveselší les na svete. Nesmie, nesmie, ale jemu je teraz smutno. Tak urobíme v mojej chalúbke škôlku pre uletené balóny. Zdá sa, že hoci balóniky nerozprávajú, rozumejú každému slovu. A s tou škôlkou je to ohromný nápad. Ak by ste nemali nič proti tomu, budem v nej robiť školníka. E, vlastne škôlkovníka. Čo je to? Rýchlo! Zdá sa, že nám niekde fučí les! Hm, hm, tamto je diera v strome. Zapchajte ju zatiaľ prstom, ja bežím po lepiacu pásku. Hej vy, čo to robíte? To sa nesmie! Ja musím, som totiž ďateľ. Ďateľ, rozumiete? Ďateľ, ďateľ. Ja viem, nemusíte mi to toľkokrát opakovať, ale tu nesmiete robiť do stromov diery. Nehnevajte sa na mňa, ale keď tak nad tým uvažujem, zdržujete ma pri práci. Už som tu. Ešte tam. Je tu ďateľ. Rýchlo za ním. Hej, priateľko, prestaňte. Tu sa naozaj nedá pokojne pracovať. V tomto lese nesmiete robiť do stromov diery. Toto je totiž... Tak ja vám to poviem ešte raz. Som ďateľ ďateľ, ďateľ. Ja viem, ja viem. Tie hodiny sa tiež najprv tvárili, že to už vedia a potom chceli, aby som sa volal Dierovač. Hodiny? Aké hodiny? To boli určite nafúkovacie hodiny. Áno, nafúkané boli poriadne. Ale to teraz nie je podstatné. Mojou úlohou je ošetrovať stromy a v tomto lese to nie je nič príjemné. Vždy, keď konečne urobím do stromu dieru, tak mi čosi hrozne fúkne do zobáka. Pozrite sa, aký som už nafúknutý. Toto je totiž nafúkovací les a vy mi z neho robíte les vyfúkovací. No, keď tak nad tým uvažujem... Ja som vedela, že tie urazené hodiny niečo vyparatia. Vás sem poslali hodiny? Ja som ich stretol vo vedľajšom lese a oni mi povedali... Tak sme tu. Vidíme však, že sme prišli neskoro. Hoci sme išli dopredu. Hej, Tík! Ďateľ! Tík, tak ďateľ! Ako to, že ešte nefučí? Prečo kazíte môj les? Len tík tak, lebo sa nám chce. Ale ja nebudem mať kde bývať. No a čo? Tak Tyk, aj teba vypustíme, aj hodinára vypustíme, aj dierovača, aj všetko. Nás nikto urážať nebude. Tyk, tak, tyk, tak, tak, tak, tyk, tak, tak, tak, tyk, tak. Budeme musieť dávať na les veľký pozor a mali by sme to povedať hodinárovi. To nie. Žalovať sa nemá. Vy... Vy by ste nám nechceli pomôcť, pán ďateľ? Je, konečne si niekto pamätá moje meno. Keď tak nad tým uvažujem, pre vás urobím všetko. To je ohromné. Vy predsa veľmi dobre počujete. Áno, dokonca výborne, keď tak nad tým uvažujem. No už stačí, ak budete dávať pozor a keď začujete, že niekde les fučí, priletíte nám to povedať. Naozaj nič ťažké, ale... Ja vám každý deň upečiem Velikánsky koláč, pocukrovaný červíkmi. <laughs> Nož keď tak nad tým uvažujem, myslím, že vám pomôžem veľmi rád. Občas sa pozrite, či sa na lesnom jazierku nerobia bubliny. Aha. Lebo to by znamenalo, že sa uvoľnil štupeľ. <laughs> To je maličkosť. Chcel som len povedať, že ja mám rád koláče <laughs> hojne pocukrované. Tak ja hneď idem jeden upiecť. A ja sa poobzerám po lese, či tu nie je ešte nejaký uletený balónik. tik, tik, tik, tik, tik, tak a máme podieraní. Ten hlúpy vták, ten, ten, ten tak, ten, ten tik, ešte napokon bude dávať pozor. My asi pukneme od zlosti. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. No prosím, ako sa nám zrýchlil tep. Ešte chvíľu vyletí nám štúpel a budeme jediné vyfúčané hodiny na svete. Štúpel! Tik tak, ozaj štúpel. Les je nafukovací. Nuž musí mať niekde otvor, kadia sa nafukuje. A v tom otvore musí byť štupeľ, aby tady zasa nevyfúčal. Ak sa nám podarí ten štupeľ vytiahnuť, tak... tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ďalej, ale aj tak nemám čas. Dobrý deň. Dobrý deň. Ó, dobrý deň. Budete variť hrípovú polievku? Ak vám chutila, navarím. Iba ak máte čas. Prišla som vás poprosiť, či by ste nevedeli opraviť tento hračkársky ventilátor. Balónikom z našej škôlky sa veľmi páči, keď do nich fúka. Ale ako si sa pokazil? Ukážte. Hmm, škoda, že nemám čas, lebo stačí iba pritiahnuť túto skrutku. Ktorú? O túto. A ako? Takto. No, no a je to. <laughs> ste naozaj veľmi šikovní. Mali by ste opravovať hračky. Lenže ja nemám čas. Nemáte? Lebo ho stále chcete merať. Ale ja som hodinár. Keby som opravoval hračky, tak by som bol čo? Hračkár? No to sa mi vôbec nepáči. Kto sa vyzná v hračkách, je hračkovedec. Hračkovedec? Mhm. Mm to znie dobre. Až bude mať čas, tak na tým porozmýšľam. už ďakujem za opravu a pozdravujte nafukovacie hodiny. Dúfam, že sa už nehnevajú. Kto vie, kde tie teraz lietajú? byť. Na čistinke nie je, v lese nie je, v jaskyni nie je. Tik tak, niekde byť musí. Nefučí, nefučí, ani tu nefučí, nefučí, nefučí. Dobrý večer. Nefu... Dobrý večer. Ak chcete so mnou hovoriť, volám sa Ďateľ. Ďakujeme, už to nikdy nezabudneme. Ty... Tak, ďate. Mm-hmm. máte naozaj výbornú pamäť. Čo ste vlastne chceli? My? Tik-tak. Ale áno, neviete, prosím, koľko je hodín? Čože? Rozhodli sme sa, že už budeme dobré a chceli by sme ukazovať presný čas. Tak ty... Tak chodte za hodinárom, nech vás nastaví. On nemá čas. No tak sa opýtajte Ježibaby alebo škôlkovníka. Oni sa na nás hnevajú a my by sme ich práve chceli prekvapiť. Tak. Nož tík, dobre. Tak, tak. Ja sa opýtam a prídem vám povedať. Opýtajte sa hneď aj, kde má tento les štupeľ. To je tajomstvo. A keď tak nad tým uvažujem, prečo sa vlastne zaujímate o štupeľ? My by sme totiž... Taktik, taktik. My by sme totiž chceli byť tiež také dôležité ako vy. Tých tak sme mysleli, že keď vydávate pozor na stromy, tak my by sme zatiaľ strážili štupeľ. Tyk. To sa mi ako si nezdá. A napokon štupel strážiť netreba. On sa stráži sám. Tik tak, hlúposť! Ako môže štupel strážiť sám seba? A môže, pretože keď je zle, robí bublinky. <laughs> ja vám zistím, koľko je hodín. Nás nezaujíma, koľko je hodín. My chceme vedieť, kde je štupel! Tik tak! Tak je to. Keď tak nad tým uvažujem, skoro som sa dal nachytať. <laughs> Odchádzam. Nefučí. Ani tu nefučí. Tych tak, nefučí. tak, tak, jeden hlúpy nefučí, nefučí, nefučí. Keď je zle, robí bublinky, keď je zle, robí bublinky. Čo je to za nezmysel? To by ten štupeľ musel mať pri sebe bublifúk. Štupeľ s bublifúkom, smiešné. Nefučí. Alebo by musel nefučí. byť pod vodou. Ani tu nefučí. A vypúšťať vzduch. Tak w jazierku. Tak, tik tak, tik tak, tik tak, tak. je s nimi veselo, ale už sa do chalúbky nepomestia. Budeme musieť niečo vymyslieť. Chalúbka sa viac nafúknúť nedá. A ja už pomaly ani nemám kde spať. Čo keby sme ich dali do jaskyne? V gumenej jaskyni si ublížiť nemôžu. Ohromný nápad tam budú mať miesta na šantenie, koľko budú chcieť. A dám im tam aj ventilátor, aby sa mohli naháňať, ak bude vonku nečas. to je nápad. Štupel na dne jazierka. Vedna nedočiahneme ani veľkou ručičkou. I, iba čo sme sa namočili. Čo to má znamenať? Už ani tu v jaskyni nebudeme mať pokoj. Tamto je vaša nová škôlka. Ježiva váš škôlkovník. Ešte aby nás tu tik-tak našli. Rýchlo preč. Thank you. Tak, len tak, tak, tých tak sme to stihli. Jaskyňa plná balónov. A kde sa budeme teraz schovávať my? Au! Hm, pozerajte sa dopredu, keď idete dozadu. Tik-tak. Vstúpili ste mi na chvosta. Tik-tak. Čo tu robíte? Ležím a čakám, až sa uráči vietorovi zase fúkať a vy mi dupete po chvostovi. Vetru nie vietorovi a po chvoste, nie po chvostovi. Ale boli to rovnako. Ty, tak to ste vy. Nevidíte? Som papierový drak a otrhol som sa zo šnúrky jednému chlapecovi. Chlapcovi. Vy ho poznáte? Nie, ale hovorí sa chlapcovi, nie chlapecovi. No, vietor ma vyniesol strašne vysoko, ale potom sa roztrhol motúska. Motúzik, nie motúska, Vy ste nechodili do školy? Chlapec, ktorému som patril, ma nosil aj do školy. Ale ja som nedával veľmi pozor, lebo som stále pozeral z okna, či fúka vietorka. Vietor. Tak, ako ste sa sem dostali? No, letel som, letel. A keď... Eh, vietor prestala fúkať, tak som spadol sem do leso? Eh, eh, Do lese? Eh, Do lesy. Do lesa. No, to sa nám papierovým drakom stáva. Ale aj tak bolo krásne letieť v takej vysoko... Výške, výške, je to možné! No pravda, že je to možné. Aj by som vám to ukázal, ale musel by fúkať silný vietorka. Vietor! Hovorí sa motor a motorka, tak je i vietor a vietorka. A neopravujte ma stále. A no čo ste vy vlastne zač? My? Tik, tak, tik. My sme ohromná vzácnosť. Jediné nafukovacie hodiny na svete po vašom na svetovi. Ja rozumiem, no. Ale keď nafúkovacie, tak to by ste mohli... Áno, to by ste mohli do mňa fúknuť a ja by som si trochu <laughs> zalietadloval. Tik Tak, lietadlovať sa nebude. My sme príliš vzácne na kaďaké fúkanie, tik-tak. Ani, ani trošulinku. Ani na e trošulili. Tak, tik, tak, tik. Vlastne, počkajte. A tak, čakám. Budete fúkotovať? Ja nie, ale viem, ako by sa dal urobiť tik taký vietor, že by vás vynieslo ešte o kus vyššie, ako sa vôbec dá. Oh, a to, je, to sa už variadi nedá. Dá, len tak vysoko ešte nejaký drak nebol. Vy budete prvý zo všetkých drakov sveta. Môže byť, hoci aj druhý, mne je to dve. E, e, či vlastne tri. Jedno sa hovorí, ale to je teraz štyri. Teda tyk, vidíte, čo robíte. Ja nič nerobím ležím a čakám na ten veľkananánsky fúk. A kde je? Všade okolo nás. Toto je totiž nafúkovací les. Les plný vzduchu. A čo je vietor? Ponáhľajúci sa vzduch. Keď sa vyťahne štupeľ, zostane diera, ktorou sa bude všetok vzduch z lesa ponáhľať von. A ty k tak vznikne ten veľkananánsky fuk. Tik tak, tik tak, tik tak. A les bude vyfúčaný, najvyfúčanejší les na svete. Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak, tik eh, tak, keď, keď ja, ja ničomu, ale ozaj ničomu nerozumiem. To nič. Stačí, keď budete robiť tik-tak, ako vám budem hovoriť. Máme ohromný plán. tak, tak, tak hovorujte. Najprv počkáme, až sa zotmie. Keď budú všetci spať, dofúkame vás do jaskyne a potom... Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Tie balóny nám ešte prídu vhod. Tak. Tik tak. Vás niekam dofúkať tiež nie je najľahšie. Tik tak. Tak, toto je vaša nová jaskyňa. Moja? A naozaj vy ju dáte? Tik? <laughs> A na domov? Tik tak? Tak dáme, ale vy nám zaň musíte dať štupeľ z jazier. <laughs> Tak, tak, dobre, no. Dobre teda, štupeľ je váš. Ešte ho nemáte. No to je pravda, ešte ho nemáte. Vy ho nemáte. Ja ho nemáte. Tých, tých, tých, tých, tých. Ale, ale vy ho tiež nemáte. Nie, nemáme. Vy ho nechcete? Štupel je na dne jazierka. Ale... Ticho. No, o, ešte, aby si spieval. Ja by som bol na dne jazierka tiež ticho. Vy máte byť ticho. Nie, štupel je ticho. Ale vy ste povedali, štupel je na dne jazierka ticho. A, a, a môže byť, Mari, štupel na dne jazierka <laughs> na hlas? Tik, tak, tik. Ešte raz od znova. Dobre, to je najlepšie, no. Štúpeľ, ktorý potrebujeme, je na dne jazierka. Ticho. Tyk! A pod ním je schovaný ten velikánsky fúk, ktorý sme vám slúbili. Áno, áno, správne. Skoro som zablúdil, e, za, zabudoval, ale čo, zabudol. A kde je ten fúk? Pod tým štuplom. Yeah. Vytiahnuť ho môže len Ježibaba, ale že ona ho vytiahnuť nechce. Aha, no to je nejaká zlá Ježibaba. Veľmi zlá. A preto na ňu musíme ísť s píglom. To poznám. Hovorí sa e, s fíglom borovým. E, no, ale nie. Či vlastne nie. To sa hovorí figa borová. Fíglom bude niečo iné. Teraz sa schováme v jaskyni. Áno, áno. A vy budete robiť, čo vám povieme. Tik-tak? Áno, tik-tak. <laughs> práve dobre. Teraz silno zareviče. Dobre, dobre, ale zapchajte si ručičky, áno. Ha, ha, To je silno? No, však hlasnejšie nemôžem. Zobudil by som balónov. Balóny, balóny. No, veď sa len pozrite, ako je tu tých balóny veľa? Balónov, balónov je veľa. Vám sa nič nepáči a sami neviete, čo chcete. Chceme len, aby ste zarevali tik tak nahlas, že sa zobudí aj Ježibaba v chalúbke na druhom konci lúky. Viete čo? Viete čo? Budem revať cez deň. Dobre? Teraz, teraz treba tik tak, tik tak. Oh, no Pozrite, čo robíte. Nebojte sa, balónikovia, nebojte sa. Ja vám nič neurobím, balónikovia. Naopak, bojte sa, on vás zožerie. Ja? Ja? Zožerie. Ja, veď ja nejem balo... Uh, Martinou? Tolí nevedia a Ježibaba tiež nie. Keď príde, tak jej poviete, že ste najstrašnejší drak na svete a že ak vám nedá štupel z jazierka, každý deň zjete jeden balón. Tik-tak. To je ten fíger. A to, a to je akýsi e, zvláštny fígel borový. Nebojte sa, nemusíte jesť balóny naozaj. Len akože, akože, aby mala Ježibaba strach. Akože, akože, akože, akože, akože, aha, aha, aha. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, akože máme to, áno, Niečo sa deje v jaskyni. Už tam bežím. Pozor, už idú, kde? Povedzte im to. My sa schováme, aby nás nevideli. Aby nás nevideli. Čo sa tam v jaskyni deje? Do, dobrý večer. Nezdravte, zarevte! To ste ich už len vystrašili. Povedzte im o tom štupli! O čo? O štupľovi! Áno, áno, áno, áno, áno, som drak. Drak najstrašnejší drak na svete a vy mi doneste štupel z jazierka, lebo ak nie, tak každý deň akože zjem jeden balón. Nie, akože by sa zbláznime týmto. Drak, joj, ešte ten nám tu chýbal. kde som sa tu vzal? Prileteli ste zďaleka. Priletel som... Odkiaľ? Z Tramtárie. Z Tramtárie. Čože? Tam som v živote nebol. A koľko máte hlav? Jednu, ale takú... Eh, veľkú. Kone ste štupeľ. Ešte ho nemám. Jej to povedzte. Ešte nemám štupeľ. To vás nie je pravda. Ty Lenže to... ja ten štupel potrebujem. Ona ho potrebuje. Aj vy. Aj vy. Ja, ja, ja. Aj oni. Nie. Všetci ho potrebujeme. Počkajte, prosím, aspoň do rána. Vytiahnuť štupel nie je také jednoduché. Tak ja počkám, čo, čo, no počkám. Pravda, že počkám, prečo by som nepočkal. A však ja, ja by som aj tak teraz v noci nevidel, ako vysoko letím. Thank you. príde Ježibaba, musíte byť zlí. Ja už neviem byť zlejší. Horší sa hovorí. Horší. Nefučí, nefučí. Tu nefučí. A, a čo, to, čo to je? nefučí. Tykťuch vták. No, a, a ako to, že lieta vo vzduchu, keď vonku vôbec nevietoruje? Nefúka vietor. No veď vravím. No, a, a predsa lieta vták. Nechutí. Môže lietať, kedy sa mu zachce, ty vták. A ja chcem lietať, kedy sa mu zachce. Ani Ale to nechutí. nejde, on má krídla. No tak a ja chcem krídla, ja chcem krídla. Nechcem štúpel, ja chcem krídla. Nechutí. Ale takto predsa... A ja chcem krídla a hotovo. Nechutí. Hotovo, rozumieš, krídla. Kták. Inak zjem každý deň jeden balón. Vlastne, čo to táram, no? Čo to tára? Tak. Hej, trak! Si tam? Už sú tu. Pýtajte si štupeľ. A ja si budem pýtať, čo ja chcem B. Poď von z jaskyne! Je, je, to nejde. Musel by do mňa niekto fúknuť. To je nejaký zvláštny drak. Vôbec nie som zvláštny. Som normálny, lietací, papierový drak. Jej, tak my sme sa báli papierového draka. Keď si lietací, tak máš lietať vo vzduchu, jesť mraky a nerobiť zle balónikom. Veď ja im nič nerobím. Ja som chcel len štupel, lebo hodiny vraveli, že je pod ním, áno, schovaný velikánsky fuk, ktorý ma vyniesie úplne najvyššie. Zasa tie protivné hodiny? Ak ide len o fuk, Mala by som pre teba niečo oveľa lepšie. Máte krídla? Štúpe, štúpe, štúpe! Čo si lepšie, ale musíš výjsť von. No, ja by som rád, ale ako? Vojdem do jaskyne a vytiahnem ho. Radšej nie. Čo ak je to pasca? Ja viem, čo urobíme balóniky, zapnite ventilátor. Je! Je! To ohromné! Ešte, ešte! Elena by sa ti hlava nezakrútila! <laughs> Šári, mári, na furt, fúk! To je krása! Jej, to je nádhera! Takto vysoko som ešte nelietadlová! Ak budeš chcieť dolu, stačí zavolať! a je to. Čo keby drak z tej výšky zavolal deti, aby prišli po svoje uletené balóniky? <laughs> a každému dáme bublifuk, aby sme podľa farebných bublín mohli nájsť aj toho, kto v lese zablúdi. Vieš vyčarovať bublifuk? Pravda, že? čo... Čári, mári, bublifuk... ohromné, ale bude ich treba veľa. Už len to by chýbalo. Tik, tak, tik, tak. Deti nie! Nie a nie a nie! tak a tak! tak a tak! Čo to bolo? Futi! Futí! Jaskyni futí! Futí! tik, tik, tik, tak, tak, tak, tik, tik, tik. My sme praskliadosti. Jaskyni fučí! Fučí! Fučí! My sme najvyfučanejšie hodiny na svete. Fučí! Jaskyni fučí! A je to. Aspoň bude konečne pokoj. Ale aj tak ich je škoda. Boli to krásne hodiny. Opravte nás, prosím. My už nebudeme namyslené. Stále fučí, v jaskyni fučí. tak, tak, tak. Zrazu už aj poriadne tykajú. môžu lietať po lese a ukazovať presný čas, aby deti nezmeškali večernú rozprávku. Chutiek, my už budeme Ešte najlepšie a najpresnejšie hodiny na svete. aj že neviete, kadiaľ k nám, puste malou trafí sám. Halo, halo, všetky deti, pozrite, kam balón letí. tu nefučí. <laughs> Nefučí. Keď tak nad tým uvažujem, vôbec nikde nefučí. Pozri, Škoda, že nemám čas. Inak by som ti tu bábiku tak tu ľahko opravil. Ďakujem. Nech sa páči, aj tebe, tak, nech sa páči. Pravda, že aj tebe dám jeden, prosím.